Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka anta l'alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima'alamtana wa zidna ilman ya Rabbil Alamin. Uz Allahu jalla wa ala dozvolu večeras odpočinjemo družiti se s jednom izuzetno vrijednom knjigom i prijeko potrebnu za svakog onoga koji traži znanje s dokazom. Naime, riječ je o poznatom dijelu Umdetul Ahkam min kelami hayril enam ili kako bi to značilo u prijevodu na naš jezik, riječ je o dijelu koje govori o osnovama propisa iz govora najboljeg čovjeka, odnosno govora Muhammeda sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, Allahovog poslanika. Autor ovog dijela je poznat islamski učenjak Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al maqtisi rahimehullahu, rahimehullahu ta'ala. Dakle, ovo je prvo predavanje iz ove naše knjige, a riječ je dakle o knjizi koja u sebi sadrži oko 430 hadisa, dakle riječ je o hadiskoj knjigi, knjizi, hadiskom dijelu. Dakle, u sebi sadrži oko 430 hadisa i uglavnom svi ti hadisi su muttefekun alih, odnosno hadisi koje bilježe Buharija i Muslim na isti način. I to je u stvari bio uvjet autora autor Rahimehullahu ta'ala, kao što ćemo kasnije čuti njegov uvod, on je postavio uvjet da svi hadisi koje navede u ovom dijelu budu muttefekun alih, odnosno hadisi oko koji su se i tefeka složili Buharija i Muslim. Međutim, dakle onaj koji detaljnije promatra te hadise i vraća se na Buhariju i na Muslima, primijetit će da na nekoliko mjesta dakle, taj, had, taj uvjet se nije ispunio. Dakle, kod nekoliko hadisa taj uvjet se nije ispunio, pa su ti hadisi zabilježeni ili samo od strane imama Buharije ili samo od imama, imama muslima. Uglavnom, dakle, svi hadisu bez imalo sumnje vjerodostojni. I autor, rahimahullahu ta'ala, Abdul Ghani al-Maktisi, poredao je spomenute hadisa, dakle 430 hadisa po fikskim pitanjima, fikskim poglavljima. Ova knjiga, dakle Umdetul Ahkam, je na takav način podijeljena na 19 većih, većih poglavlja. Zbog svoje vjerodostojnosti, sažetosti, lijepog rasporeda, redoslijeda, podjele, dijelo je privuklo pažnju mnogih islamskih učenjaka, mnogih velikana, koji su prije svega oni, a zatim i njihovi učenici učili na pamet ovo dijelo, zatim dijelo je bilo predmet izučavanja, komentara, da li usmenih ili, ili pismenih. Pa jedno od najpoznatijih dijela na ovo dijelo, dakle kao komentar, jeste dijelo velikog islamskog učenjaka poznatije kao Ibnul Mulekin, dakle Omer Ibn Alija, rahimahullahu ta'ala, poznati kao Ibnul Mlaqin, koji ima veliki, veliki komentar na ovo svoje dijelo i možda jedan od najpoznatijih i najsveobuhvatnijih komentara na ovo dijelo, e, kako se zove El I'lam bi fevaidi umdeti lahkam. Taj veliki islamski učenjak Ibnul Mlaqin kaže za umdetu lahkam dakle za ovih 430 hadisa koje je skupio i poredao na poseban način Hafiz Abdul Ghani al-Maktisi, kaže Ibn al-Mulaqin rahimahullahu ta'ala, ovo je beričetna knjiga, mubar knjiga, u sebi sadrže mnogobroj, u sebi sadrži mnogobrojne koristi. Koliko li je samo onih koji to nastoje postići svojim dijelima, ali ne uspijevaju? Allah najbolje zna, to govori o iskrenosti, autora ovog dijela i njegovom velikom znanju. Današnji veliki islamski učenjak, muhaddis Abdullah Saad, hafidhahullahu ta'ala, kaže knjiga Umdetu Lahkam od hafiza Abdul Ghani al-Maqtisija, rahimahullahu ta'ala, mnogo je korisna knjiga. U sebi sadrži veliki broj hadisa Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, koji dosežu stepen najveće vjerodostojnosti, jer su svi ti hadisi iz dva sahiha, odnosno sahiha Buharije i Muslima, ili jednog od njih. Autor ih je probrao i poredao obuhvatajući sva poglavlja fikha. Zbog toga ova knjiga privukla je pažnju mnogih islamskih učenjaka pa su je pamtili na pamet, komentarisali i druge podučavali njoj. Pa kaže šeh Abdullah Sad, hafidhullahu ta'ala, iz tog razloga neophodno je i da svaki onaj koji traži islamsko znanje, posveti veliku pažnju ovoj knjizi, da je nauči na pamet, a to bi bilo najbolje nakon što nauči na pamet 40 hadisa od imama Neuja, rahimahullahu ta'ala, jer je poznato, draga braćo, da onaj koji želi da uči hadise na pamet, da prvo što pamti iz hadisa jeste, dakle, 40 nevije hadisa. 40 hadisa od imama Neuija koje on dakle skupio, poredao u svome dijelu koje sadrži 42 hadisa, međutim radi, radi lakšeg izgovora kaže se 40 hadisa. I mnogi, kao što je poznato, su pisali na ovu tematiku, 40 hadisa skupljali, međutim Allah najbolje zna, kao, slično kao što kaže Ibn Mulekin, zbog iskrenosti i velikog znanja imama Neuija, rahimehullahu ta'ala, ostalo je, ostalo je dakle među muslimanima to njegovo, njegovo dijelo kao najpoznatije 40 hadisa. Pa kaže šeha Abdullah Sad, hafidhahullahu ta'ala, najbolje je da se prvo nauče 40 hadisa od imama Nevevija, a zatim da se pređe na pamćenje ovoga dijela, umdetu lahkam. I to je taj, dakle, radoslijed da se prvo uči 40 hadisa, zatim umdetu lahkam, zatim bulugul maram, zatim el muntaka, zatim sunan Ebu Davuda, jeli? To je poznato kod onih koji pamte hadise, hadise koji govore o propisima naše lipe vjere dini islama. Kaže nakon toga uh, šejh Abdullah Saad, hafidhahullahu ta'ala, uh, nakon što nauči na pamet 40 hadisa od imama Neuvija, nakon toga trebao bi pristupiti izučavanju ovoga dijela pred učenim ljudima, kao i čitati komentare napisane na ovo, ovo dijelo ona osoba koja zapamti ovo dijelo, dakle Umdetu Lahkam, dijelo od 430 hadisa, ona osoba koja zapamti ovo dijelo na pamet i spozna značenja, spozna komentar, propise hadisa koji su spomenuti u ovom dijelu, zasigurno će postići lijepo znanje. Fino, ogromno znanje i dvije velike blagodati. Koje su te blagodati? kaže šeh, moći će da svoj ibadet kojim obožava Allaha subhanahu wa ta'ala čini jasno s dokazom. Jer ovi hadisi, draga braćo, poredani su po fikskim poglavljima. Dakle, govore o ibadetima, propisima naše vjere. I kao što smo čuli, dakle, to su najvjerodostojniji hadisi. Hadisi koji dostižu stepen najveće vjerodostojnosti. Pa dakle, sve ono što je spomenuto, od propisa i ono što mi uglavnom praktikujemo, vidjet ćemo dakle da je dokazano sa ovim najvjerodostojnim, najvjerodostojnim hadisima. Pa kaže zbog toga šeh Abdullah Sa'ad hafidhahullahu ta'ala moći će da svoj ibadet kojim obožava Allaha subhanahu wa ta'ala čini jasno s dokazom. Neće sumnjati. Neće sumnjati da li tako treba ili ne. Zato ima dokaz iz Buharije i muslima. Zatim kaže drugo, druga velika blagodat jeste imat će kod sebe lijepog znanja, mnogo znanja, da njime podučava druge ljude njihovoj vjeri. Kako se očistiti, kako se pripremiti za namaz, kako obaviti namaz i tako dalje, a u tome je zasigurno veliko dobro. Prije svega da on radi jasno sa znanjem da se ne koleba, da se ne dvoumi da li je to tako ili ne, a zatim da drugoga podučava čime će i zasigurno time postići veliko dobro i veliku, veliku nagradu. Da nekoga podučiš kako se pripremiti za namaz, kako se očistiti, pripremiti za namaz, zatim kako obaviti namaz, zatim poslije jeli, poglavlja druga iz fika koja, koja govore kako zapostiti, kako obaviti hađi i slično. Ono dakle što je od temelja naše vjere, ono o čime zasigurno obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala što je neophodno u našoj vjeri, ko se poduči tome kroz ovo dijelo, kroz vjerodostojne hadise Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kroz govor najboljeg stvorenja, najboljeg čovjeka, Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, zasigurno će postići ogromno znanje i moći će da druge podučava tome velikan hadisa u naše vrijeme, Abdul Qadir el Arnaud, šejh Abdul Qadir Arnaud, rahimehullahu ta'ala, također je govorio o ovome dijelu. Također je govorio o ovome dijelu u uvodu tahkika, valorizacije ovoga dijela. Taj tahkik, tu valorizaciju dijela Umdetu Lahkamu radio je njegov sin Mahmud. Pa je šejh Abdul Qadir Arnaud, rahimehullahu ta'ala, dakle, u uvodu za ovo dijelo rekao dijelo umdetul lahkam min kelami khairil enam Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam dakle od autora Hafida Abdul Ghani al-Maqdisija jedno je od najboljih sažetih dijela koja govore o propisima vjere. Dijelo umdetul lahkam. jedno je od najboljih sažetih dijela koja govore o propisima vjere. Autor Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala u ovom svom dijelu ograničio se na hadise koji govore o propisima, samo o propisima, ahkam. A oko tih propisa, hadise koje je spomenuo, složili se Buharija i Muslim i zabilježili ih u svojim hadijskim zbirkama. Pa su hadisi koji su spomenuti u ovom dijelu najvjerodostojniji hadisi i opće prihvaćeni od svih učenjaka islama. Također jedan od velikih islamskih učenjaka u naše vrijeme, koji ima svoj komentar, jedan dio svog komentara na ovo dijelo Umdetu Lahkam napisao je svojom rukom, dok je drugi dio komentara održao na svojim predavanjima, pa poslije su njegovi učeni, učenici i dan danas u stvari, jeli, e, prepisuju taj njegov komentar i štampaju. A riječ je dakle od šejhu Muhammedu ibn Salihu Sejminu rahimahullahu ta'ala. On za ovo dijelo kaže, knjiga Umdetul Ahkam je sažeta, ali beričetna knjiga. Nema mnogo u sebi hadisa, 430 hadisa. Sažeta je, može se vrlo lahko naučiti, pročitati još brže, ali je beričetna knjiga. Hadisi navedeni u njoj dostižu stepen, najveći stepen vjerodostojnosti najveći, najveću vjerodostojnost. Jer su se oko njihove vjerodostojnosti složili Buharija i Muslim. Zbog toga svaka osoba koja traži šerijetsko znanje trebala bi da ovu knjigu nauči na pamet. Pritome neće imati sumnju da li je hadis vjerodostojan ili ne. Neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostojnosti hadisa, jer dakle onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala vodi računa. Nakon što spominje kuranske ajete koji su bez sumnje istina, vodi računa i o navođenju hadisa Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao što nam je poznato, nisu svi hadisi koji se prenose, koji se pripisuju Allahovom poslaniku alaihi sallam, nisu vjerodostojni. Ono za što možemo sigurno potvrditi jesu Buharija i Muslim da su hadisi vjerodostojni, a nakon Buharije i Muslima svaka druga hadijska zbirka je podložna slabim hadisima. Zbog toga, dakle, te hadise treba provjeravati. Međutim, takav slučaj nije sa ovim dijelom Mundetu Lahkam. Zašto? Zato što je autor u njemu spomenuo samo hadise iz Buharije i Muslima i uglavnom hadise oko koji su oni složili. Dakle, na isti način zabilježili i Buharija i Buharija i Muslim. Pa zbog toga kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usemin, rahimahullahu ta'ala, pri tome neće imati sumnju da li je hadis vjerodostan ili ne i neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostojnosti hadisa. Čovjek kada uzme provjeravati hadise, gdje je sve hadis zabilježen i ko je od velikih učenjaka hadisa šta rekao o tom hadisu zna ostati cijelu noć, provjeravajući vjerodostinost tog hadisa. Pa se zna desiti da su se islamski učenjaci, muhaddisi, podijelili oko ocjene dotičnog hadisa. Dakle, poznato je koliki treba trud uložiti da bi se došlo do ocjene hadisa. A to sve, dakle, onaj koji se boji Allaha subhanahu wa ta'ala da sutra nešto ne kaže, Rekao je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam, a on to nije rekao. Jer je vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam poručio šta? Rekao je ko na mene namjerno slaže, neka pripremi sebi mjesto u vatri. Zato treba voditi računa prilikom citiranja hadisa. Onaj koji želi da govori ljudima, da poziva ljude, da pojašnjava vjeru ljudima, treba voditi računa o hadisima koje spominje. Zato islamski učenjaci kada preporučuju učenje vjere, preporučuju dakle da se vjera uči na ovim jasnim osnovama. Ono što je bez imalo sumnje vjerodostojno. Zatim kasnije kada se zađe dublje, tematika se počne razrađivati, onda dakle dolaze i ti hadisi. Jer je poznato, kako rekao, nakon dijela umdetu lahkam, pamti se dijelo bulugul meram, pamti se dijelo Bulugul Maram, a u dijelu Bulugul Maram od Hafiza ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala, Bulugul Maram min adillati lahkam, od Hafiza ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala, poznato je dakle da to dijelo u sebi sadrži sve hadise i vjerodostojne i slabe hadise. Jer je cilj Hafiza ibn Hajara, rahimahullahu ta'ala, bio da u tom svom dijelu skupi sve hadise, predanja kojima islamski učenjaci dokazuju – pa su pojedini hadisi kod jednih učenjaka vjerodostojni dok su kod drugih učenjaka ti hadisi slabi. U pojedinim pitanjima nema drugih hadisa osim tih. Pitanja se dokazuju tim hadisima, a ti hadisi su slabi. Pa zbog toga, dakle, treba kasnije, kada se zađe dublje, kada se počnu izučavati detaljnija pitanja, onda, dakle, nakon što se vjera izgradi na ovim jasnim temeljima, vjerodostojnim hadisima, onda dakle kasnije, kasnije se može je li izučavati, provjeravati, detaljisati i dakle oko tih hadisa, oko tih hadisa govoriti. Dočim dakle ono za što ćeš sutra biti pitan za ibadet za koji ćeš sutra biti pitan od strane Allaha subhanahu wa ta'ala. Nećeš imati opravdanja zašto nisi ga radio. Moraš da radiš To je dakle utemeljeno na ovim vjerodostojnim hadisima nakon Allahove knjige Kur'ani Kur Kerima. Zato dakle, kako kaže šejh Muhammed ibn Salih al-Usemin, rahimahullahu ta'ala, neće morati ulagati dodatni trud u provjeru vjerodostojnosti hadisa. To je velika blagodat, velika blagodat ove knjige. Pa kaže još na kraju, kada Allahovom dozvolom nauči ovo dijelo na pamet, svaki onaj koji traži znanje, moći će da smireno i spokojno donosi dokaz za većinu, većinu fikskih pitanja. Moći će da sigurno, sa sigurnošću govori o većini fikskih pitanja, jer ovo dijelo, iako je sažeto sa svojih 430 hadisa, prošlo je kroz sva fikska poglavlja. Obuhvatilo je sva fikska poglavlja, ne toliko detaljno, ali dakle govori o govori o osnovama. Također jedan od velikih islamskih učenjaka koji su živjeli malo ranije, dakle nisu naši savremenici toliko, Faisal Ali Mubarak, rahimahullahu ta'ala, kaže za knjigu Umdetul Ahkam, ova knjiga jedna je od najvjerodostojnijih i najkorisnijih knjiga. Zašto smo i počeli sa predavanjima iz ove knjige, odnosno s komentarom hadisa, iz dijela Umdetul Ahkam upravo zbog ovoga. Kako kaže šejh Fejsal Ali Mubarak, rahimahullahu ta'ala, ova knjiga je jedna od najvjerodostojnijih i najkorisnijih knjiga. Neophodno je da svaki onaj koji traži vjersko znanje ovu knjigu nauči na pamet. Neophodno je da svaki onaj koji traži šerijetsko znanje, koji želi da obožava svoga gospodara jasno sa znanjem, da bude na tome smiren i spokojan, zatim da druge podučava, jer je poznato da vjernik ne može se zadržati samo na sebi. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala pojašnjava u suri El Asr, da ćemo svi stradati izuzev onih koji budu vjerovali, činili dobra djela, preporučivali istinu jedni drugima, dakle pozivali u istinu i preporučivali jedni drugima strpljenje. Dakle, vjernik ne može vjerovati, činiti dobra djela i zadržati se na tome, već mora pozivati i druge. Svoju vjeru će utemeljiti na Allahovom kitabu, Allahovoj knjizi i na ovakvim vjerodostanim hadisima. Pa će biti smiren, spokojan prilikom obožavanja svoga gospodara, a isto tako sa Allahovom knjigom i knjigom koja sadrži ovakve vjerodostojne hadise, Allahov poslanika sallallahu alihi wasallam bit će siguran u pozivanju drugih ljudi ka onome što su obavezni činiti prema svome gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala. Zato kaže šeh Faisal Ali Mubarak rahimahullahu ta'ala neobhodno je da svaki onaj koji traži vjersko znanje ovu knjigu nauči na pamet. Ovu knjigu nauči na pamet. U ovoj knjizi na jednom mjestu spomenuti su vjerodostojni i jasni hadisi koji se poslije jeli, spominju na raznim mjestima u drugim hadijskim zbirkama. Autor Rahimehullahu Teala, također ovo je posebna blagodat, spomenuo nam je hadise, došao sa knjigom knjigu podijelio na poglavlje, ispod tih poglavlja spomenuo je hadise. Kada bismo tražili ova poglavlja, ova pitanja, ove hadise, našli bismo i spomenuti na raznim mjestima, da su spomenuti na raznim mjestima u knjigama hadisa. Međutim, dakle, autor je došao i to spomenuo ovdje. Tebi skupio, olakšao ti. Fino, komodno čitaš hadise. Na jedno mjesto sve. Onako, Ako želiš da tražiš znanje, morao bi otvoriti jednu knjigu, hadijsku zbirku, drugu hadijsku zbirku i slično. Dočim dakle, ovaj veliki imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ako Bog da u našem sljedećem predavanju da ne oduljim e, poslušat ćemo nešto od njegove biografije. Ovaj veliki učenjak Hafiz Abdul Ghani al-Maqdisi skupio ti je ove hadise na, na jednom mjestu tako da ih lahko možeš učiti i na osnovu njih izučavati svoju vjeru pitanje po pitanje, oblast po oblast i tako vrlo lahko za kraće vrijeme svakako pred nekim od učenih ljudi upoznati, upoznati dobro, dobro svoju vjeru, steći ogromno, ogromno znanje. Ako Bog da, staćemo ovdje, da ne oduljim mnogo, pa ćemo inša Allahu uz Allahu dozvolu sljedeći puta nešto poslušati iz biografije, dakle života ovog velikog islamskog učenjaka, Hafiza Abdul Ghanija Abdul Wahida Al Maqtisija Rahimahullahu ta'ala i dakle čuti šta je bio sebeb, šta je bio razlog pisanja ovog dijela Umdetul Ahkam, a zatim ako Bog da preći na spomin hadisa i njihov komentar. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u traženju ispravnog šerijatskog znanja koje je utemeljeno na Allahove knjizi Kur'an i Kerimu i vjerodostinim hadisima, vjerodostinom sunnetu njegova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam da bude zadovoljan s nama na Dunjaluku i sutra na Ahiretu da nas učini od onih koji će biti na uputi i koji će pozivati druge toj Allahove subhanahu wa ta'ala oputi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallahu ala nabina Muhammedu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ako ima neko nešto pita, bojdo.